Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Денеска ќе зборуваме за една тема. Ќе зборуваме за едно нешто кое треба да биде присутно кај нас кое било присутно кај Селев, кое било присутно кај Сахаби, и ова нешто направиле тие да успеат да бидат успешни во дујна и агина. А теа нешто е шеријатот, наредбата од Аллах Джелешан, значи комплетниот шеријат, Куран и Сунне, да биде на прво место пред нашата природа, пред нашата аналогија. Што значи? Кога доаѓа некоја наредба од Аллах Желешану, човекот да не се испитви себе си, дали ова точно, дали е исправно, дали ова може да важи за ова време, дали не важи за ова време. Него кога иде некој шериатска наредба за некого, на прво место да е глајд ова, иако ова наредба, која му е наредбит Аллах Челешану, ќе биде спротивно од неговиот табиет, од неговата природа, од неговата логика. Ќе биде спротивно. Тој треба таа наредба да изврши. Зошто? Првиот што направи грев, Парвиот што му беше непослушен на Аллах Желешану беше шейтан. Тој, тој грев го направи себе ова нешто. Шеријатот го гладе на второ место. Неговиот кијас, неговата аналогија, неговата природа е гладе на прво место. И што рече? халектени минен нар, ва халактеху минет Ме створи од оган, а него го створи од плато, од земја. Значи шејтан ова нешто му даде предност на неговиот табиет, како е створен, на неговата аналогија, пред шериатот, пред наредбата на Аллах Джелешану. Има многу наредби на Аллах Джелешану каде нашиот табиет, каде нашата природа се во контрадикција, се спротивно со теја нешто. Значи, нашата природа не го сака, не е сака таа наредба. Али ние за да бидеме успешни, како успеа селе, Аллах Желешану направи, зашто тие на прво место го кладве шеријатот, на второ, на друго место го кладве нивниот табиет го кладве нивната аналогија, нивната природа. И Аллах Желешану направи ке овие сахаби и табиини да биде исто нивната природа и шеријатот на Аллах Желешан. Да се спојат, никогаш да не се разедиме. Секогаш да биде спојано. Има многу примери кои Аллах Желешану ни ги кажува во Куран на нас, за да ми е земаме поука, за да ми е земаме пред, дека нашата аналогија не треба да биде на прво место, дека нашата природа не треба да биде на прво место, него на прво место треба секогаш наредбата на Аллах Желешану да биде. Аллах Желешану му нареди на Ибрахим алейхи селам да земат негова жена и негово мало дете, Хаджара и Исмаил алейхи селам. Алейхи му селам. Да ги земат и да ги однесат во денешна Мека, во ова место. Во теја време немаше ништо таму. Немаше население, немаше дарва палми, немаше вода, немаше ништо. Аллах Желешану вели за таа случка, Кажи како рече Ибрахим алейхиселам: "Раббена инни аскенту мин зурријати би гайри гајри ди зер'ин инде бейтика ал-мухаррам." Вели Ибрахим алейхиселам: "Ја Аллах, ја населив дел од мојата породица во оваа долина, во која нема ништо од растенија, во која нема никакви услови за живот. До твојата куќа, Мекка, и до Аллаховиот храм, до Аллаховиот, до Аллаховиот мезджа. Значи, од ова ајат се гледа во ова место немаше никакви услови за живот. Немаше растенија, немаше вода, немаше ништо. Ибрахим алейхиселам и секој еден од нас ако се запрашен неговиот табиет, неговата аналогија, ове ќе умра. Ове неме што да јаде, што да пие, неговата аналогија табиетот на човекот е вака. Али Ибрахим алейхиселам на прво место го кладе шеријатот, да ја изврши наредбата на Аллах Желешан. И негова жена беше спремна за те нешто. После ова, Аллах Желешану направи да излези таа зем вода од ова место. зем зем вода да излезе од ова место. Се насели многу, се изгради, денеска значи Каба на ова место. Себе по ова жртвување на Ибрахим алейхи салам. Значи човекот никогаш да не ги реди, да не го реди неговиот табиет. Неговата аналогија на прво место, кога дојде се изврши некоја наредба на Аллах Желешану него на прво место да се клај шеријатот, на редбата на Аллах Желешану, на друго место да се редат другите нешта. Потоа исто со Ибрахим алейхи селам. Нешто што него примат нашиот разум, нешто што него примат нашиот табиет, нешто што не го примат нашата аналогија. Аллах Желешану му објави на Ибрахим алейхи селам во сон и му рече, рече Ибрахим алейхи селам на негов син Исмаил, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين Му рече Ибрахим алейхи селам на негов син Исмаил. Ја гледам дека во сон ми наредбите Аллах Желешану на мене, тебе да те прам курбан за Аллах Желешану. И гледај му рече на Исмаил, гледај во ова нешто, во ова наредба на Аллах Желешану. А Исмаил алейхи селам што рече, Ја ебети и фалма тукмер. Се джидуни, инша Аллаху мина сабирин. О мој татко, направи онака како ти е наредено, че ме најшо дојде што се стрпливи. Ова никако немојте да табир на еден нефс да го поднесе. Ова ни една аналогија на ни еден човек, немој да го поднесе. Затоа ако човек оди по негова аналогија, по негов табиет, по негов нефс, по негови страсти, секогаш во 99% од наредбите на Аллах Желешану ќе биде контрадикторен. Како ова наредба што имаше, Ибрахим алейхиселам. Тој беше спремен да изврши ова наредба. Зошто на прво место го имаше клавено во негов живот шаријатот, а и негов син. ти ваква наредба да добие некој. Негов син беше иншала да ќе ме најше дојне да стрпливи. Ја ќе видам од нешто пред сабо. Зошто? Зошто ова наредба на Аллах Желешану. Аллах Желешану го нареди тоа нешто. И јас секогаш на прво место го имам шеријатот. На друго место мој мисли. Еден од големите проблеми, големите кошници денеска на овај умет е ова работа. Што ми е секогаш, за секој една наредба на Аллах Джелешану, се испрашуваме. Се испрашуваме себе си. Правиме аналогија дали ова мој да биде, дали ова не мој да биде, дали ова сега пасира, дали не пасира во ова време, во ова место, во ова време. Све ова затоа ваква ситуација денеска. Кога иде некоја наредба на Аллах Джелешану, и ти ја изврши. Помошта од Аллах Желешану ќе биде со тебе. Секогаш и секаде. Еден од најголемите примери за ова нешто иште подробно, иште подобро да го разбериме. Во време на Пегамбер Селам, пред самата негова смрт, Пегамбер Селам спрема една војска. На нејзино чело кладе Усама ибн Зей, ради Аллаху ану овај сахаб, кој имаше само 17 години, го кладе да биде командан на ова војска. Со само 17 години. Во негова, во негова чета, во негова војска Ебу Бекир, Омер, сите големи сахаби. Али Пегамер Алейхи Селам го кладе на овај сахаб. Во ова време и што ова војска не беше тарната, Пегамбер Алейхи Селам се пресели во Неколку дена застана ова војска. Се избра халифа нов. Ебу Бекер ради Аллаху ан. Гледајте како беше Ебу Бекер ради Аллаху ан кога зборуваме за ова тема. Дека шеријатот треба да биде на прво место. Наредбата на Аллах и суннето на Пегамбар Салам пред нашата аналогија, на прво место. Што се случи? Кога пегамбер али селам се пресели некој племиња во близина на Медина, направи ридде, излегува од вера и почне да се спреме да бред напад на Медина. Дојде Кибар, големи сахаби ке Ебу Бекир и му рекве, ја Ебу Бекир, немој да ја пуштиш ова војска, да ојд да нападните ден наш непријател кој е многу далеко а да го оставиме овој непријател кој е многу близу до нас и кој е поголема закана од овој другиот. Само со два збора Ебу Бекер ради Аллаху ан му ги наведна главите на овие сахаби. Направи да се вратат од теа нешто. Рече му тебиа, ва лесту тедиа". Рече Ебу Бекер ради Аллаху ан Јас сум само еден следбеник. Јас сум само еден послушен на наредбата на пегамбер али селам. Уалесту му птедија и не сум од оној нешто ќе направи некоја новотарија во теја нешто. Пегамбер али селам ме спрема ова војска. И пегамбер али селам го клада за командат Усама и Близеј. И ја немам да менам ништо од теја. И сахаби се сложија е спрема војската. Осама ибн Зейте во, во Јахалица. Ебу Бекир од на нозе до него близко. 61 година имаше Ебу Бекир во ова време. Осама ибн Зейт 17 години. И му даваше насихат на Осама ибн Зейт, му даваше насихат како да се понаше во тој пал. Осама ибн Зейт рече Ја Ебу Бекир, Рече, да слезам ти качи се во ахалица, не можам да издржам ти да воиш во ноци, а ја да јавам. Му рече Абу Бекер ради Аллаху ан, ни ти немаш да слезеш, ни ја нема да се качам горе. Нека пешачам малу во Аллаховиот пат, фи се билила, нека се испрашет мојве нози на Аллаховиот пат. И што му рече друго? Му рече јао осама. Ако можеш, рече, ако сакаш, го барам Омер ради Аллаху да го остеш од ова војска, да ми помогни во работата во Медина. Зашто голема се направи гужва. Пегамбар сам се пресели, но халифа се спреми напад на Медина. Му ре побара халифа на муслими, не халифа му рече на овај младиш. Ма зошто? Тој младиш, младиш беше тој командан на таа војска. И Омер ради Аллаху ан беше под негова надлежност. И побара изин од него. На секој еден треба да му се дај неговото место. Тој беше халифа, али овој беше командан. А Омер беше еден од војниците на овој командан. И побара дозвола од него да го остане на Омер. Да остане во Медина. И ова војска излезе. И што се деси? Кога видве овие Кабаил, кога видве овие Кабилина околу Медина, дека Осама Ибн Зейд излезе со војска на оружан, рекве, овие имет голема сила сигурно во Медина, што пуштие војска, друга војска да нападне. И нема да направи напад. Субхана. Ова е теја кога наредбата, кога ширијатот дој на прво место, а нашата аналогија, нашиот разум, нашата природа на второ, трето, петто место. Најголемиот проблем што се десви денеска со нас е ова нешто, што за секоја една наредба на Аллах Джелешану, што за секој еден суднет, Че бараме некој махреч, некој излез да најме само да не го направиме. ошто што сме слаби, ошто сакаме да скршниме, а не сме виделе ваква тешкотија, како виделе сахаби во ова нешто. И не се трне ни еден, ни еден мал дел од теа нешто да го клен нивниот акал, нивниот разум, нивната аналогија пред шеријата на Аллах Никогаш. Ебеден. А дека треба некогаш, кога нема наредба, да се прави шура, да се зема мислење од секого да, треба. Али не за наредби на Аллах Дешано, за нешто дујнавије. Братот е спортист, сакат во фик да прави меселина. Тој е некоја друга занат има во негов живот, сакат да дадат фетва за ден. О не, немој да биде, ова нема логика никаква. Пегамбер алейхи селам, кога дојде да се прави битка на Хендек, побара мислење од сахаби и му даде Селман ал едно мислење да се ископат Хендек околу Медина, така се биеле во некво место, е бил за ова работа и Пегамбер алейхи сам го зеде ова мислење и беше од голема помош. Во битка на Бедар, Пегамбер алейхи селам нареди да се стационират војници во едно место И дојде кај пегамбер али селам Хаббаб ибни Мунзир, еден од сахаби. Му рече Расулуллах, Дали ова што ни нареди ти да застаниме во ова место е наредба на Аллах Желешану, е нешто шеријат или е само твое мислење, а не стратегија за оваа војна? Рече ова е само една стратегија за оваа војна. Е, тога рече Расулула имам друго мислење. Види, Зашто ако беше наредба, халас, ова наредба од Аллах, наредба од пегамбер али селам, нема место за полемика. Али рече ако е ова само една стратегија твоја, не е наредба, не е објава од Аллах Джелешану, тога ја рече, мислам ја Расулулат, да ојме кај најблизниот бунар, со вода што, го, што е најблизу до нашиот непријател, да застанеме таму и да го заземаме тој бунар, ние ќе имаме вода, тие нема да имат вода ова стратегија во војна. И пегамбер се нам рече ова е најдобриот рај на доброто мислење. Го земаме ова мислење. Али не ако тој некој ширијат, не ако тој некој пропис, не ако тој некоја наредба на Аллах Джелешану. Во истава ова битка, Муас ради Аллаху ан му рече, Расулуллах, ако ти ни наредиш на нас, и ова море, ти тргнеш да ојш по ова море, море ми ќе идеме по тебе. Згора ќе одиме ако ни наредиш на, на нас. Ако теја наредба од шеријат. Вака бе спремни сахаби. Ваков иман има ове сахаби, вака бе е и ове сахаби. Да не крше една наредба на Аллах Желешану. Никогаш да не го скрше шеријатот на Аллах Желешану. Во ни една пригода и прилика. За тие денеска се десве тојве проблеми во целиот свет. Со муслимани, Денеска враќа гледаме ние како куфар. Се собрале околу муслимани, како главни кучиња на една тепција со јадење. И јадет само. Зошто се зголеми теја јадење на муслимани иште? Зашто куфар и муртедин видве дека ова тело иште не е мртво. Бе, Ова тело почна да мрдат. Ова тело имало душа и ще не е убиен ова ислам. Не се убиени комплет муслимани. И после толку долга борба, толку години, да му се уништи такидата на муслимани, да се уништен муслимани, да се отдалечат од дин, се уште има дин. Се уште муслимани верват во Аллах Джебешану. Се уште. И се зголеми тя нешто. И куфар, и ще појше со нивни механик, со нивна средства, сакат да го уништат и да го заспијат и ще појше овај умет и овај муслимани. Брајша, кога сите врати во дујна, ќе се затворе за еден верник. Кога сите врски во дујна ќе се прекинет, врската везата со Аллах Желешану и верникот никогаш не прекинвит. Да го знаеме ова нешто на ум да го имаме. Вратата за дуа, за повик Аллах Челешану секогаш е отворена за еден верник. Не се затвора никогаш И Иако сме во оваква теснотија, немој да го забораваме на Алла Челешану. Зашто Аллах Челешану вели: "Ва ала Аллахи фатаваккалу ин кунтум муминиин» И на Аллах попрете се ако сте верници. Ако вервите во Аллах, шарп. Ако веруете во Аллах, попрете се на Аллах. Барајте помош од Аллах. Немој да барате помош од створениот махлук. Немој да се подприте на ваша сила, на ваши мускули, на ваша технологија. Подпрете се само на Аллах. Аллах Желешану му нареди на Муса алейхи селам и на негов брат Харун алейхи селам. Да одет ке Фираун, да му напред даве. Најголемиот зулум дујна, најголемиот неверник. Тоа е појавен. Како денес ке на најголемите му нареди да оде во неква палата, да му каже за Аллах Джелешану. И тие се уплаши, ани. Рекве, ја Аллах, Муса алейхиселам и Харун, рекве, ја Аллах, е се плашиме да не ни нанеси зло овај на нас. И се плашиме да не претерат во теја зло спрема нас се плашиме многу да не претерат во теа зло на нас. Аллах ќе Желешану што му рече на ними? Кале ла тахафа иннени маакума асмау ва ара. Немој да се плашите, јас сум со вас. Гледам и слушам. Со вас сум. Гледам и слушам. Вели во Тефсир, кога го слушна е ова ајет, кога го слушна ова Муса и негов брат Харун, се оттарна страх од нивни гради, му се зголеми нивни иман и отидве цврсто ке Фираон. Зошто знае дека Аллах ќе е во нивно присуство, дека Аллах ги гледа и ги слуша. Аллах е поблизу на нас од ова куцавица, поблизу од ова вена што е тука. Али ми ова денес како заборавивме. Заборавивме дека Аллах ќе е оне кој не гледа, кој не слуша, кој знае што зборвиме и што криеме во наше срце. Заборавивме дека Аллах Желешану е во помош на верниците. Заборавивме ние дека Јусуф алейхи селам, кога негови брајша го фатија и го фрлија во тој бунар, а? Падвид во бунар. Нема никаков себе више за помош. Себепите од дујна се затворија сите. Сите врати од дујна се прекинаја. Али во исти момент се отвори вратата, се отвори врската со Аллах Джелешану. И пред да падне во земја, го пречека Джибрил алейхи селам во негови раце. Но те се дошло вака. За да не загини. Аллах Джелешану не ги остават верниците на цедило. Помошта од Аллах секогаш ќе биде со верниците, ако се подприме на Аллах Джелешану. Што е уште почудно? Ибрахим алейхи селам, кој го зеде негов народ, го кладе во тој катапулт и го фарли да ојд во оган. Од кој оган ти си кога варве во висина падве, се горе. Толку голем оган, што сами не може и да се доближат да го фарле. Дојде во помош шетан му рече направите еден катапулт и фарлете го далеко. И кога го фарлие, дојде Джибрил алейхиселам, додека беше воле, рече дали ти треби помош. Не ми рече не ми треби помош од Махмуд. Хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Доволен наслонуваш ми и помагаш само Аллах желешану рече Ибрахим алейхиселам. Во овој момент Аллах желешану вели: "Кулна ја нару куни бардан ва саламан ала Ибрахим." И рековме велит Аллах желешану на огно, во оган, биди ладен и спас за Ибрахим алейхиселам. Ладен и спасоносен за Ибрахим алейхиселам. Види колку тенко се затворија сите врати. Кога би гледале ми некој човек летат во оган, нема спас за овој. Го е падви во оган. Али кога човекот е подпрен на Аллах, кога Аллах му е помагаш на нему, и нешто што не е логично, стан вид логично, Дали е логично? Оган да не гори. За нас не е, ама Аллах Желешану направи огнот да не го гори на Ибрахим а.с. Му помогна кога најпојше требеше да дојде помошта. И Аллах Желешану, ние сме должни да бараме Аллах Желешану да не помогне на нас. А не сме должни кога ќе не помогне да Аллах Желешану. Аллах Желешану знае за нас подобро што знаеме ние кога треба да дојде таа помош. Види во какво време дојде ова помош. Значи со овај телакул на Аллах, со ова подпирање на Аллах Желешану, и невозможните работи станве возможни. Се преиначват многу работи од реалноста. Ножот со кој го колеше Ибрахим алеселам на Исмаил, зашто го наведна и почна во некој тефсири, некој му фесири, велет дури и 70 пати проба со негов нож да го заколи негов син. Ножот не колеше во тој момент, имаше наредба од Аллах да не коли. Огнот имаше наредба да не гори. Бројноста како денеска ми е се плашиме, ми сме мало. Али го имаме Аллах Желешану со нас. Секогаш во Куран каде дошло, каде рекле Фетеваккалу ала Аллах, тевакална ала Аллах. Секогаш помошта била со ними. Секогаш дошла помошта со ними. За теја, драги браќа, и е, да не е ова врска, да не е ова врата, која врата е секогаш отворена. Рекол Селев, ако еден човек го молиш, бараш од него еднош два пати, тој се лутит. А Алла Джелешану, ако бараш еднош два пати, сто пати, тој е радосен на твоево барање. Затоа да бараме секогаш од Аллах, да се наслониме од Аллах, да ги оставиме езбаб, да ги оставиме тие себепи што мислиме дека пред. Да, треба да се имат себепи, ама да знаеме дека Аллах Желешану некој што ги дава да биде себеп тие себепи. Зашто Аллах Желешану прајте и со себепи, без себеп, и со полу себеп. Иншалла Аллах Желешану да му помогни на сите тие кои се во мака, во тегоба, кои го имен на ними, кои му се куртисал на ними и тој фираон денеска во овај умет. Кој имен мака и тегова муслимани денеска. Иншалла Аллах Челешану нема да ги остави на верниците на седило. Како никогаш во историја од Адем Али и Селам до ден денеска, никогаш на верниците, Аллах Челешану не му свртил гар, не ги оставил на седило. Секогаш помошта од Аллах Челешану ќе биде со верниците. Иншалла да бидиме од тие кои Аллах Челешану ќе не помогнат во дујна и во ахирет. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب